imposto pri dolciai trincajoi efficas. Dolciai trincajoi povas dicigi, cae malsanigi homoin. Grand pritio, protio, antau apenau tri jaroi, en conducis imposton, prisen alcoholai trincajoi. Cae gi efficas, ciel tion confirmas actuala prilumigo. Jamen la posta jaro, lautio, estis consumita decono DA sucero. Sen alcoholai trincajoi en havas tre multe da sucero, en nur cent mililitroi da colao au da fanta limonado, casigias proximume tri pezzoi da cuba sucero. Tio damagias ne nur alla dentoi. Troa consumo de dolciai limonadoi povas ancau conduci al tropezo, diabeto, cae cor sango circulae malsanoi. Por limigi la consumon, la monda san organizo recomendas inter alie impostigi la liquain caloriaen bomboin. En Grand pritio, onivere en conducis tian imposton en aprilo de la jaro du mildec hoc gi calculigas laula quoto de sucero. Por trincajoe, cun pli ol quin gramoi da sucero en mililitro, pagendas dec hoc pensoi, tio estas dudec unu eurocendoi por litro. Por trincajoe, cun pli ol hoc gramoi, tio sumigas al dudec quar pensoi, tio estas dudec hoc eurocendoi malpli alta en havo da sucero restas sen imposta. Esploristoi de la Universitato de Cambridge nun prilumigis, ciù la instrumento vere havis efficon pri la consumo de sucero. Gia simple povus sciovigi, exemple, se homoi, ciui nunia trincas trincas malpli da dolciai limonadoi, consumas pli da dolciai frandagioi au pli da alcoholo. La datum baso de la studagio, quiu aperis en Brita Medicina Journalo, estis 31 milionoi da acetoi, el prescau 22200 Britai heimai mastrumeioi, ecte marto 2014 gis marto 2019 la entuta tutta consumita quanto da trincajoi ia dum tiu periodo ne changigis sed la quanto da sucero, ti un la trincajoi en havis kai estis consumita nec plida alcoholo nec plida dolciajoi en marto de la iaro 2019 unu heima mastrumeio consumis en semaino 30 grammoin au deconon mal plida succhero ol antau la enconduco de la imposto pri trincajoi. Tio ja esas ciu case tiom, kiel tri pezoi da cuba sucero. Ce averagia grandezo de heima mastrumeo, de du como quar personoi, tio estas laula esploristoi dec du como quin grammoi por ciu un uopa persono. Tio ne shainas esti tre multe, sed iam iomete malpli da sucero, povas decide influi ciom da homoi farigias tropezai au malsanai, diras unu el autoroi de la studaggio. Cai ancau la industrio de trincajoi ne povas lauli plendi pri economia da maggio, char la vendado esti same alta kiel antaue. La resultoi de la prilumigo montras che la brita imposto pri succhero efficas precise tiel ciel intensite, scribas la esploristoi. Tio lauili estas ancau modelo por aliae landoi, ciui pensas pri tiai reguligai pasioi. Ili pledas por tio, ancora o la modelon, cae pli fainigi gin. Generale comparebla reguligoi estas imageblai por igi la nutrageoin entute pli sanai cae pli dauri